بسم الله الرحمن الرحیم جن مخلوقی است که هزارها و میلیون سال قبل از انسان خلق شده روی کره خاک خاکی اول جن بود داخل شهرها جنها حکومت میکردن زندگی میکردن بنابر اینکه جنها نافرمانی الله جل شانه رو انجام دادن و اطاعت نکردند الله جل شانه اونها رو رانده درگاه کرد و انسان رو جاگزینش کرد اما خلقت جن جن از چی هست و جن خلقتش اول از آتش است جن از آتش خلق شده و خود شیطان هم از جن هست از آتش و شیطان هم از جن ده. داخل جن ها انبیا مبعوث نمیشن پیغمبر فقط از انسان ها مبعوث میشه و الا دین است که چون که جن داخل جن شر جن از خیرش بیشتره شرش بسیار زیاد و خیرش بسیار کم پس بنابراین شرش بیشتر از چیز خیرش است و اما خود جن مسلمان هم هست و کافر هم هست قبل از اینکه اسلام بیاد جنها گاهی گاهی برای بعضی مردم بعضی جنها خدا بوده هست یعنی بعضی مشرکین حتی جنها رو پرستش میکردند تا اینکه اسلام اومد و اسلام دیگه جنها رو مردود اعلام کرد و دین حقانیت رو برای مردم ابلاغ کرد نبی کریم صلی الله علیه و سلم وقت فجر بود داشت قرآن تلاوت میکرد گذر جنهای وادی نخله از اونجا شد و جنهای نصیبین قرآن رو شنیدن برگشتن پیش قومشون گفتون پیغمبری که قبلها در کتابه آسمان وادی شده این پیغمبر مبعوض شده است خود اونها اینو تایید کردن جنها ها اومدن اسلام پذیرفتن همه جنات نه جماعت از جنات اسلام پذیرفتن نبی کریم صلی الله علیه وسلم در چند, چند مرحله برای دعوت جنها تشریف برده یک دو ماه داخل مکه مکرمه و یک دوباره داخل مدینه منوره برای دعوت جنها تشریف برد و اونها را خصوصی دعوت داد در زندگی مکی حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم با حضرت عبدالله بن مسعود رفتم برای اینکه جنه ها رو دعوت بده در اون شب فرمودن که شخصی با من بیاد که در قلبش ذره از غرور نباشه ذره کب در قلبش نباشه با من بیاد حس عبدالله الوسود از بلند که حضرت منم در قلب من ذره کبر نیست نبی کریم با خودش هست عبدالله مسعود گرفت و رفتم برای دعوت جنه ها وقتی رفتن نزدیک محل جنه کلاسی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دایره کشید که داخل دایره بشین از زیر بیرون نمیاد تو و هر چیزی هم دیدی نمیای هر چی هم شنیدی باز هم نمیای همونجا بیشی تاک من برگردم همونجا نشست نبی کریم رفتن تا اینکه نبی کریم از دید عبدالله مسعود پنهان شد بعد عبدالله مسعود دید صداهای شنید اوغاهای شنید خاص بره بیرون قرآن متوجه شد یادش اومد نبی کریم گفته نگاه کو از دایره بیرون نمیایش شما تا صبح نبی کریم اونجا نشست و دعوت داد برگشت اومد بعد پرسیدن که چیز دیدی تو نگو بله سایه های دیدم سرصده های شنیدم گفت اینها جنات بودن که برای اسلام و تعالیم اسلام آماده بودن جنات اونجا نبی کریم تقاضای کرده بودن گفت که به امتت بگو که به وسیله نان یا غذا و استخوان استنجار نکنند وسیله پس, پس حیوانات گوسفندا گاو شطور اینها دی استنجا نکنن که چون که همین استخوانی شما می اندازید ما که میچینیم پر از گوشت میشه ما میخوریم پس چون که این آزوغه ما جنات هست پس برای شما استنجا نکن کسیف نکنید و اون خود پسفکنده حیوانات شما علوفه حیوانات جنات هست اونا استفاده میکنن پس اونا کسیف نکنید شما خود جنات به این پس جن هیچون طاقتی بیشتر از این نداره جر مسلمان هست نیک هست صالح هستن انسان های نیک وجود داره هم بیشتر که خدا باشن قدرت داشته باشن یه علم غیب داشته باشن جنات اینها رو ندارند برای علم غیب اول این داخل قرآن سوره سبا داستان حضرت سلیمان میاد اونجا میاد حضرت سلیمان علیه و والسلام حکومتی سلیمان و نبوتش روی کل مخلوقات بود روی حیوانات بود روی انسانات بود روی جنات بود روی مور ملخ بود حکومت میکرد و از جنات کار میکرد به تعمیر بیت المقدس از دریاهات استخراج میکردن از کوهات استخراج میکردن می آوردن بیت المقدس تعمیر میکردن حضرت سلیمان یک سال قبل از تعمیر بیت المقدس تو خونه شیشه ایستاده بود خاص برای بیرون ملک الموت اومد و فرصت برای بیرون رفتن نداد بالای چوب دستیش تکه زده بود که روش پرواز کرد خاص بره بیرون شد جنات هم از بیرون نگاه میکنه سلیمان در بار نگاه میکنه اونا فهمی که داره مار نگاه میده حال سلیمان فتح کز رو چوب دستی که میخواست بره رو پرواز کرد بود تا این که همون به اصطلاح حشره اومد و آسا سلیمان از پایین خورد وقتی خورد و آسا شکست افتاد الله جل شانو میفهم فلما تبینت الجن و جنها فهمیدن سلیمان وفات کرد رفت فرار کرده و جنه ها اگر میدونستن یک سال اونجا نوکری نمیکردن جنه ها علم غیب دونن و از جنت چیزی ساختی هم نیست پس بنابر این اعتقاد کردن جنه گفتن فلانی تو رو سحر کرده جنه گفتن که سیرا فلان جا بوده جنه ها گفتن که چند سال جلوتر پدر با هم درگی بودن همیشه دروغ چرند اینا این مولا درست کرده به خاطر پول خودش ساهره، جن چی میدونه از کجا میاره جن هیچ مگر اینکه که گاهی گاهی اگر درست در میاد رجم بالغیب هستی اینطوری که میپرانه یا اینکه با خود انسان جن هست این جن از اون جن نمیپرسه همراه با انسان ها جن هست اون جن از این جن میپرسه گاهی گاهی چیزی حاصل میکنه اما خود جن که بدونه تو رو سیر کردم فلان سیر کرده جا سیر کرده اینطور بوده اینطور بوده دوزیدم دزدیدم فلان جا برده فلان دیده همیشه دروغه یه میره آینه نگاه میکنه تو آینه میگه که چند نفر بیاد مولا میری دزد ماشین گم شده طلاها رو بردن میگه آینه بیاری اما شرط اینه باید بچه نابالغ نگاه بکنه او میبینه چرا بالغ نگاه نکنه یه خانم نگاه بکنه مرد نگاه نکنه چرا خانم نگاه که مرد نگاه نکنه این سوالی نیست برای مردم چرا نابالغ نگاه کنه نابالغ چی میدونه کی بود چرا وقتی مولا میپرسه که روکی کی مشکوک هستی واقعا میدونه چرا می لوکی مشکوکید این مولا با این کارش تو کار دار انجام میده وسیله جنها از جنات میکنه تمرکز روز دماغ همین بچه میکنه در بین حاضری رو کس مشکوکان از ذهن رو این میپرانه این کارو میکنه فقط افرادی مشکوکان داخل آینه دیده میشه هیچ وقت غیر از این کسی رو نمیبینه روکی مشکوکی میگه فلانی فلانی فلانی تو آینه میلاد دیده میشن کس دیگه دیده نمیشه تو خود آینه میلاد دیده میشن کس دیگه دیده نمیشه این خود تمرکز حواس یعنی والله هست روی ذهن بچه میکنه بچه هم نگاه کن میبینی تو الغا میکنه خوب نگاه کن خوب نگاه کن الغا تو ذهنش میبینی خود خو خیالاتی میشه تصور میکنه میبینه دو قوم زود نگاه میکنن یک خانم دو بچه نابالغ سه انسان کم عقل چون برای این الغا کردن و ذهن اون قبول کردن باید مشکوک نباشه انسان بچه هم زود میپذیره میگه نگاه کن ببینی تو خانو هم شک و اسفاد داره خوب زود قبول میکنه بزو خانوما بگه فلان که دکتر اومده سراوان تمام خانوما سراوان فردا دور مطابش دوباره میگیره بدون بدون دکتر کجا اومده چجوریه فردا دجال هم بیا ماشاءالله خانوما ردیفه دنبالش میره زود باور میکنه و یک شخص احمق بی اقل دیوانه میره فقط این سه گروه میبینن چرا انسان بالغ آقیر، فهمیده چرا اینو داخل آینه شو خرافات خرافاته بعد این جن روی انسان هم اصابت میکنه جن انسانو رو میگیره علت گرفته چند چیز است یا عاشق روی انسان میشه همیشه خلاف جسم یا روی مرد خانم یا روی خانم مرد میره یا به خاطر اینکه اذیت شده یا کسی فرستاده اون رو اون روی انسان اصابت میکنه حساب داخل وجود جسامی میره، هم برای بیرون کردن جن اینها عملیات هست روایتی هستن انسان اگر بعض چیز رو بخونه داخل زندگیش نمیان، و داخل هر خونه جن هست داخل, هر خونه جن هست نبی کلی فرمون داخل خونه اگر مار دیدی مار نکشید سه بار تحریج کن بگی که اگر جن هستی برو اگر جن هستی تو قسم میده من قسمی سلیمان داده از اینجا برو خودتو نشان نده تا سه بار با اونو بکش و اگر رفت جن بود رفته در زمان نبی که مسئله پیش رو ی یه خانومی بود تازه زواج کرده بود آقا داخل جنگ خندق بود رفت برای جنگ اجازه گرفت گفت حضرت میرم خونه نگاه میکنم که خونه چه خبره به خونه که رسید خانم جلودار ایستاده خنجر رو قریب خاص پرتاب کنه گفت نه نگاه دار داخل خونه بیا داخل خونه کرد دید که یک داخل خونه افتاده داخل کرد اون وقتی که اون زد مرد کو خودشم شهید شد نبی کریم بار فرمودند که داخل خونه ها جن هست مارک دیده اون مستقیم نکشته بار بشو اگر جن نی براز کم شو اگر جن نیسی دیگه خب مار میمونه اونو بکش تا سه بار پس بنابراین ایکین هنگام غروب افتا جنات و شیاطین هنگام غروب افتا آزاد میشن خوش شیاطین نبی کریم فرمود وقتی آفتاب غروب می ها رو نگه دار داخل خونه هایتون نزاری داخل حیات بازی کنه یا برن بیرون تا هفته غروب کے بعد بزاری رہا چون هنگام حجوم جنات احتمال در جن با انسان برخورد بکنه و اصابت رو بچه بیفته بچه بریز بشه یا جن زدگی روش بیاد بهرحال این است جن روی انسان اصابت بکنے اما همون روش بیرو کردن جن صورت مختلفی داره داخل گوش ازام بده داخل گوش اقام بخوان آیت کرسی خوندن معاوضه خوندن جن حاضر میشه بعد هم این میزنه زده میشه جن حاضر جن هم چوب میخوره یا گاهگاه جن میتوان سوخت سوختن جن هم تو روای ثابت بعض علما این کارو کردن ها رو سوختن به هر حال این ویشا عملیات راه علاج معنی پزشکی روز یک راه علاج می داخل بازار اینها که قرآن نیست حدیث نیست به هر راهی که جن توانست بیرون میکنه بوسیله راه درست و شرعی از قرآن حدیث اشکالی ندارد. و این هم با این کار بشه این کارو کردن بیرون کردن این هم خلاف سنت نیست این ثابت است این عملیاتی برنده خیلی از امراض مردم میرن پیش دکتر دوا میگیرن یه چیزی هم بدونی این است که خود جن و سیر اینها امراض هستند من سیر سیر بدن انسان سرد میکنه یعنی اون اعتدال بدن که گرمایش بدن میگیره سرد میشه انسان میمیره گاهی گاهی سم همین کارو میکنه حالا بعضی میگم سحر شده مولا میگه سحر دکتر میگه میگه مریض بوده اون با دارو علاج میکنه مولا با تعویز علاج میکنه پیش مولا میره خوب میشه پیش دکتر میره خوب میشه برای تعجب میکنه که مولا گفت سحر خوب شد همین مریض میره پیش دکتر دوا خور خوب شد میگه این چه سحری بود این است که خود این با دوا علاج میشه سحر با دوا علاج میشه حالت بدن از حالت گرمی بیاد بیرون سرد میشه سرد میشه نزدیک بار میرسه دکتر دوا می تجویز میکنه تزریق میکنه دوباره بدن گرم میشه خوب میشه همین اثر مولا با تعویض از بین هر صورت هستن و گاهی گاهی نبی کریم صلی الله علیه و سلم برای بعضی از امراض مانند غم مانند فکر حزن اینها دوا تجویز کرده گفت اینها رو بخورید خوب میشه جای فرمودن کسی که رون سهر شده خورما بخوره خورما عجبه خوب میشه حالا عجبه که اینجا نیست جمعه خور محرم بخوره خوب میشه علتش این است که خود سر خاصیت سرده و خود مثل خورما گرمه وقتی نه با هم خورده میشن تعادل بر رو بدن انسان خوب میشه و گاگه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خربوزه میخور خیار میخور همراه با خیار خورما میخور بعد میفرمایند که نقص رو هر رهازه برد هذا و برد هذا به هر رهازه گرمی این با سردی ای میشکنی و سردی این با گرمی او میشکنی خورما گرم خاصیتش خیار سرد خاصیتش که اینا با هم میخورن انسان معتدل میشه برای طبیعت انسان مزادش خوب اینها پس برای این بعض از امراض که با وسیله دم یا قرآن یا تعویز یا احادیث خوب میشن همه چیزها به وسیله چه خوب میشن دوا وسیله بعضی از ادویه یا غذاهایی که میخورن خود بخورن علاج میشن و راهای علاج جن یا سیر اینها راه های مختلفی هستند که هم باید دوای امکان پذیره هم وسیله دم تعویض امکان پذیره